difícil ser un cadàver a un país de morts. Però com diu el, el nostre amic Paco de l'Arroyo, al país dels morts el zombi és el rei. Cuidao! Somos manchas, la presència i molt bé, això Ciutat Anatori, el programa del 25 de març de 2010, el programa que totes i tots estàveu esperant, un programa, vamos, de categoria mundial, un programa de Ràdio Godella. Al teu entorn, presons casa, presons relació, hi ha presons al teu entorn, hi ha presos que no... I molt bé, eh, això és un programa de Ràdio Godella que ens podeu escoltar al 98.0 de la vostra freqüència modulada, també ens podeu escoltar a la radioactiva d'Alcoi al 107.6 de la freqüència modulada. Yeah! I al 101.4 a Ràdio Mistelera de la Xara. Yeah! Ràdio Mistelera de la Xara, que yeah! no està ni en Denia ni en Ondara. Que bé. I bé, i moltes gràcies a, a l'amic Rulo per, perquè podem emitir a tota la galàxia. Mira si és bona persona. I a la resta dels països andorans en un sistema www.ciutadanatori.tk Us parla el tio Pau, eh, moltes gràcies al senyor Jordi Coll als comandaments tècnics i tots vos preguntareu on està el tio Paco. Doncs pues el tio Paco està en la Capi, en el Capi Casal, en València, en la mania anticrisi. No! I res, tindrem ara ahir, avui estrenarem la secció si, mm, si la cancel·lar no va Mahoma, Mahoma anirà a la cancel·lar. Ara si un rato parlarem en ell i vamos, això un programa de categoria mundial. 3 www.ciutatradatori.k Si voleu participar per a insultar-nos, per a lo que siga, no, Jordi? 96 364 29 52. I res, 25 de març de 2010, anem a encetar el programa en en un clàssic punxalollat, Jordi. I res, anem a escoltar uns, uns xavalers que acaben de ahir del Regne Unit i ells són els Sex Pistols. I la cançó Pretty Bacans. Paco, Paco, Paco, Paco, que mi Paco, eh. Sabeu que tenim alguns problemes tècnics avui. Si voleu participar, 96 364 29 52, esteu escoltant Ciutat Anatori. I tenim allò en el Capi Casal, en la capital de... de, de on? Paco, on estàs, Paco? Eh, estem aquí per tota la Ciutat Anatori i totes les zones lliures en un moment donat del País Valencià. Estem en el mig... I, des, i Paco, i dels països andorrans i del món i dels països andorrans que se la casquen a dos bancs. Molt bé. Ja, pel tot anatori, si te pica el cul, te claves un supositori. Avui inaugurem la secció Si Mahoma no va la cancel·lar, la cancel·lava Mahoma, no, tio Paco? Exactament, molta cancel·lar i Mahoma que li donem per cul. Cana va dir eh, estem a la plaça de Sant Agustí, esta, com se diga, eh, com tu saps, però la... Com se diga. Ahí on està la FNAC. Eh. Fem propaganda. Se pot parlar, no? Sí, se pot parlar, digues. Molt bé, ahir no tenim censura o sí? No, no tenim censura, ninguna. Ni censura la tenim dura, anem a veure. Així és... Ai, tio Paco, que animat estàs, no? I tant que sí. Anem a veure, la passa Sant Agustí, de moment està més presa per la Policia Nacional en un alarde autèntic de fiseatari de la democràcia del País Valencià alguns dels eh, policies han arribat a dir que no sabien en un moment donat que què fem aquí, no? O sigui, que els demanes un permís i ells mateixes no saben què fan aquí. Perquè, vamos, hauran, vindre, hauran vingut així al quiosc este que està tancat a comprar pites. No Paco, sé. tota la culpa la té l'Ajuntament. L'Ajuntament, sí senyor. Per la mateixa ja n'hi ha una colla de gent per així eh, concentrada i de més. I a les set i mitja tenim molt clar que anem a prendre la plaça perquè no n'hi ha més collons. La legalització és real i, per tant, democràticament, entre comilles, tenim dret a, a ocupar la zona de, de, de, de... Democràticament, entre comilles, això m'agrada, Paco. Democràticament, entre comilles, ja saps, la democràcia de Rita, si no te quitas la braguita no n'hi ha festa, firmo. Molt bé. Ah, pues ixa la marxa. Bé, eh, en cosa de 10 minuts, si vos sembla bé, eh, truqueu i ja vos diré si hem pres la situació. La veritat és que de moment hi ha al voltant, hi havia quan jo he arribat així al voltant de 4 o 5 furgons de la Policia Nacional. Un desplegue al impressionant ¿Pero la Policía Nacional de dónde? ¿De países andorrans o de, o de, de Francia o de España? No, señor, del país ocupante. Eh, ¿Del país vecino? del Imperio Español, sí, señor. Muy bien, Paco. Eh, la Policía esta más o més la plaza de momento. Encara que ja te dije que ni ha permís i a les 7 i prendrem la plaça. Molt bé, Paco, pues después parlem amb tu. Està, que no n'hi dinero para per ni para las escuelas en Valencia ni para res, però para tindre una quantitat de gent treballant y para oprimir en el sistema endavant, això n'hi ha sempre diners. te Paco, la lluita continua. Exacte, i si no continua se la menegem. Que anava a dir-te, trucant d'ací un quart d'hora... Sí, home, sí, tranquil, que la, la ràdio Godella és teua. Vinga, salutacions a tota la ràdio Godella i Ones Lliures de Mistelera i la del Coll. Molt bé, Aiste. És que mira que saps parlar bé. Salut i força. Molt bé, Jordi, què tenim ara per ahí? Negu Gorriac. Pues anem a picar ahí un tema de, de uns chavales també que acaben d'eixir, no? Fermín Muruza i uns d'allí, unos que acaben d'eixir, Neu Gorriac, i la cançó és bitxia ja, i com és. Bueno, una cançó molt bonica, dice de Xina, de, de, la, de la meua època. No, això no és de la meva època, això és d'antes. Doncs pues bé, anem a escoltar Negu Gorriac i continuem en Ciutat Anatori. para favorecer, para apoyar, para apoyar. más Ciutat Anatori, un programa que ni el pelotazo de Porchido, en un programa de categoría mundial. No Jordi, Jordi me dijo, sí, este terraó. Res, avui un programa raro porque no tenim al el Paco, entonces vull, vull, hablar parlar todo tot. I res, ahí Monanema Cuar mon de Poblet, si no me equivoque. No, Soriano? Aquí estamos en el centro penitenciario de En el centro penitenciario... Controlado por, un, amigo amigancho que se llama Sebas. Ahí, ¿cómo se llama el director? Que todavía no lo sé. ¿El qué, perdona? El director, ¿cómo es diu? Eh, el, director ese es el que me ha dado ahora el barro, las clases de barro y esas cosas. Estaba ah, clases de barro, pero de peleas en el barro, Soriano. Sí, para revolcarme como los puercos. Y bueno, que este guay de jornadas formativas, ¿no? Exactamente, aquí estamos, que nos han dado charlas, estamos con, con el barro ahora tocando, haciendo cenicero y cosas de esas. De ceniceros, eh, para fumar, eh para fumar marihuana. ¿Tú no serás de esos que te ha fumado algún porrillo? Algún que otro porrillo se habrá fumado. <laughs> Alguna pastilla de esa de Volve Soriano, ¿y qué porte? ¿Estás todo el día ahí, eh? O si se tomara alguna pastilla de esas que llaman Casio. sí. Bueno, Soriano, estás todo el día ahí, ¿no? Todo, el día, de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ya, Ana, ¿quién de la Asociación Cultural del Museo? La voy a hacer la cerrada, güey. Sí, he estado aquí. Lo único que yo he estado en la, en la charla de la asociación Teuladí. Claro, tú has ido a la de las drogas, ¿no? A lo de los presos, sí. Ah, vale, vale. bueno, ¿y qué hemos contes? ¿Quién agenda de, de, de Puncarres y de hoy este fin de semana? Pues esta semana la agenda musical de Ciudad Sanatori empieza el viernes en la sala X y tocará el grupo tan conocido Ahí en Godella y en parte del, de la resta del, de los países andorranos. Y las comarcas colindantes. Eh, etcétera. Pues eh. tocan Objetivo Visco y Vómito. Vómito es un grupo puncarra de los 80. ¿Y Castan Views, tío? Alguno que otro. Pues me da mierda de punkis. <laughs> Son de 80 en Castan Views. Sí, eso parece, de los corbutos que le quitó una chupa. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Lo de la chupa, contamos eu. Pues eso en un concierto, se subió el Yosu de los corbutos y le quitó la chupa al cantante los vómitos. Se va a ver, se va a ver un follón, que, no sabe dónde se ha metido. Sí, pues se armó un follón de, de copón. y y aquí no, Y bueno, toquen de más en este el y ahí ahí estoy tu yo el atre día, no? Bien, estuvimos ahí en el, eh, en el Festival. En el, en el Omblic Festival, sí que sabes, sí que sabes. Bueno, Soriano, pues además picar un temilla de, de Objetivo Bizco. Muy bien. Pero que es una versión. Sí, ah, ¿la de los no? No, la, no, la del ya la pica el otro día. La versión que fan de, de un grupo que ni había antes, el primer grupo de punk y ska en Godella. Sí. Que es de Jen, Spinetti y Don Ping yo no lo conozco yo. Hombre, pues ahora vas a sentir. Aguanta un rato al teléfono que os sentirás Ok, ok. y la cansó Semana Santa, que se ya ya la Semana Santa, porque la semana que dicho Usando no en programa, ¿verdad Jordi? Sí que Vizca Visca Radio Godella, ahí. Ah, visca, visca! Yeah! Libertad presos presos políticos y Y andorrans. y res, además la canción Semana Santa y cocaína porque el es que venía programa y escoleta de Pascua eso, cocaína para todos. ¡Ale! La última cena, qué ilusión. Coca mogollón. La troceamos como molt bé. Ciutat Anatori, www.ciutadanatori.k, gràcies a l'amic Rulo. Emitim per a tota la galàxia. Mira si és bona persona. Però boníssima. I res, se n'anem a, a la ribera del Xúnquer, més co concretament a la Vall Farta, més coneguda també com la Vall del Paludisme i la Vall de la Mort. I ahí tenim el nostre corresponsal en Alcàntera del Xúquer, Toni El Xitxa. I què passa? I què passa? de cuadrilla. Com, com estàs, primo? Jo especial. Che, no mos toqueu a la ràdio que fa interferències, fills de putes. Vale, ja pots parlar, xitxa. Estàs especial? Què passa que avui no estàs en la bici per ahir? Bo, el metge me l'ha prohibit. T'ha prohibit la bici, la cervesa, mare meua, i, i no te va prohibir de fumar perquè no fumes. Home, pues fumava quan t'anava a picar, quan que no puc picar, pues no fume tampoc. I el treball te l'ha prohibit o què? El treball, vol que treballi molt pagar-li a ell, el cabró. O sea, però treballar sí que... Acollir taronxes sí que pots anar? Sí, vull fer augmentar una pega bueno. Però això, o sea, treballar no t'ha dit que, te, que tu lleves, no? No, treballar abans, que això... És que el treball dignifica, xitxa. Sí. <laughs> I res, pitxa, què m'han dit? Que l'altre dia estigueres veient a obrir nas, ja, ja 121 decibels. Ja, home, eh? Sí, a on? Burjasot. Burjasot, pueblo colindante. I res, i què, què tal? Fem una crònica un poc del concert. Home, pues el 121 decibels, de puta mare, eh, encara que fallava el micro de, del, del baixista un poquet, i els coros no eixien molt espectacular. Ja, tia, però tu no eres fan d'aixòs. I què? Però res crítica, no crítica. Vale, vale, jo t'he dit crònica, però tu vols crítica, pues doncs crítica. Y rey, yo obrim pas, què? Eh, si no el sona, no. Obrim pas emotivo eh? Te lo detenta. Obrim pas m'han el batería de ser allí, eh? mi caig Déu. Com, com? <laughs> que m'han rata el batería de ser, menos No, ese era el, era el batería, es el batería que, era de disidencia. pero no te digo yo, que no era Mateix. No, pero ese era el Mateix ya de Fates, lo que pasa que tú no te fijes. A ver, yo, ahí es Això aquestes hores ja no estic molt de concert. Bueno, quan anem a crear el grup de fans de, de, de la baixista de Roscaldós? Home, quan vagin a un concert de Roscaldós... No? Pues van tocar a nit en, en València i no anarem, tio. Pues no vas dir res a la ràdio ni res. Sí, però pa què tens el Facebook? Si tu vas ficar ahí en l'evento del Facebook, entrada solidària, 5 euros. El Facebook i això no va ni cara a l'aire. Això és una puta merda. <laughs> I bé, què t'anava a dir, Xitxa? I, I què tal la teua estància per Burxassot? Anaves després a la, alguna alguna discomòbil, alguna falla o algo? Sí, després m'han convidat a l'hotel, al, al Soriano. <laughs> A l'hotel, a l'hotel Gustavo Paloma. A l'hotel familiar. A l'hotel familiar. Què estiguereu hasta les 9 del matí dormint en el cotxe? Sí, per variar. <laughs> Che, que bonico que és això. Cinc tios ahí en el cotxe, hi havia mal baf. <laughs> Madre mía. pues res, pitxa. Mira. Van ¿Qué? polvos en pegando y diez. <laughs> ¿Qué tal va la primavera por ahí, por la ribera? Pero sí, no, alergia a manta. <laughs> Al·lèrgia manta, pues res, ara te vaig a ficar una cançó de Mamà la Dilla la primavera perquè la primavera ja ha arribat així a Ciutat Anatori. Ei, el tio Paco té... El tio Paco és que està en València en la mani de la, de la crisi, ja no el cridarem. Ahí, ahí. Pues això, el que t'estava dient, que ja estem en primavera. I què van a ficar, Una cançó de Mamà la Dilla que es diu Primavera, Primavera. Vesta. Vesta, per això. Tu ja saps que tu i jo estem en primavera des del 2002, no? Tu antes, no? Tu de antes, clar, que tu eres més major. Pues res, pa tota la gent i pa totes les xicones dels països andorrans i de la resta del món i de la resta de la galàxia, primavera, primavera. A xupar-me l'antera. primavera. Tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Primavera, primavera. Tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Entonando esta tonada con lujuria desatada Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Viejos verdes y rameras copulaban en la acera, practicando el sexo anal con sus látigos y tal. Ambulancias con sirena daban marcha de la buena con su alegre bacalao, transportando algún tanto que se anima, ya me estoy follando encima y el cacharro Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete el niño, Paco, Paco, van siete el niño. bueno, y continuemos las aventuras del tío Paco en el Capi Casal. Tío Paco, ¿ya os han pegado? per a ciutat anatòria quan són les 8 menys 23 minuts en rigorós directe per tots els que li pica el cul i se claven un supositori. Ahí estem! Així, així estem en plena manifa que està a punt d'arrencar. Sembla que la policia ja s'ha assabentat de que sí que n'hi ha un permís i que tenim democràticament dret a ocupar la plaça. En cosa d'un minut o dos es comença, encegar la marxa ja de la manifa i, i la cosa de moment està tranquil·la. Al voltant de 1.000 o 2.000 persones així concentrades, malgrat la situació, en contra de la crisi de la Europa del capital. Miro 2000, això és que hauré, estareu 200, no? Eh, tu també me sents. <laughs> bé, bé, bueno, Paco. Que anava a dir... Contamos. Un company, un xicó, un xavaló de la CAT, al que li anem a fer unes preguntes. Molt bé, però li li les tu, no? Sí, ningú més, sí. Bueno, en directe, en rigorós directe, Gumer, un company de, de, de la CAT. Eh, això, aquesta manifa està convocada, allà ho he jo per ahir, per no sé què del supositori o per la crisi. Què collons passa? Has vist molt morts capitalistes o, o no s'han matat encara capitalistes? Només són els obrers que passen fam. Quan doncs són persones obrers que paguen el pató, que aquesta manifestació, encara que no en són massa... Mil o dos mil avisos, sí, sí, sí. podrien comptar. Si més no, anem acumulant força, a veure si per una vegada es poden donar per cul Viene siendo la Monster els perculets. Exactament. I ja la qüestió. Bé, entonces, eh, aleshores, està clar que, que molts de capitalistes per la qüestió de la crisi no n'hi ha, però gent passant fam sembla que sí, no? L'atur cada vegada més gran al País Valencià. El País Valencià té una taxa molt superior a la resta de l'estat espanyol, òbviament. Això és el teor cas que quan, quan resulta que diu que va bé s'ho apunta tot i ara que va mal la culpa és del govern central el problema no està en reclamar més diners al govern central, el problema està en que els rics paguen més impostos i a partir d'ahí puguen redistribuir la riquesa i el treball. Molt bé, ah, doncs eh, ja, el eh, que està clar és que això només és una marxa més i això tindrà que continuar fins que li posem eh, un poquet el peu en la gola al sistema capitalista si són capaços, no? La revolució encara no s'albira ni està a la volta del cantó, però això és l'horitzó, no hi ha un altre camí possible els obrers són imprescindibles, els capitalistes són absolutament prescindibles. Totalment, doncs això és el que acaba de dir Operació el company Gumon del sindicat LACAT, eh, un lluitador de molta història i de molt de moment aquí en el, en el País Valencià. Ha quedat clar? Ha quedat clar, Paco. Alguna cosa més? alguna cosa més, pues mira, que la democràcia no ho sé, però no n'hi ha diners en un moment donat per a sanitat, per a les escoles en valencià, però el desplegament que la Rita i el seu, i, i, la, i el seu govern ha fer de policia nacional, estic supo, su, eh, suposa que si no arriba als 62.000 euros que costa el viatge de, de Camps en el Ferrari, se li anirà poquet, tio. D'ací un rato, una estona, si vols, me toques i em quedes... Clar que sí. I tot això perquè la lluita continua, Paco. La lluita continua, tio, i la gent està al carrer. Molt bé. Pues además, continuar en nuestro programa y para una que yo me sé que les va a tocar deslipos en tontorrona, además, contar Mojémonos con este roncito del Sargento García. Estamos calentitos, vámonos de marcha, no more, no más problemas hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. I molt bé, tenim ahir emitint per a tota la galàxia. Ma que mos agraci ma, ah, macaco en ciutat anatori. Macaco i obrim pas. I res, tenim ahir el nostre corresponsal en la Universitat Catòlica de València, el senyor Guillem Fidel, el cantant de Macaco. Yeah, bona vespre, fill de puta. Ahí estamos. We no, we no caster en plural perquè no està el tio Paco. Ja ho sé, ja. Però, però està així Jordi, home. Eh? Està així Jordi. Ja, ja ho sé, que esteu ahir dos a Soletes. Molt bé, això estem així, en la, soletat dels estudis de Ràdio Godella, al barri La Punyalà, Ràdio Godella 98.0, la teua, la de casa. Hòstia, igual ja quan, quan sigam majors i ja et cap a la Ràdio Godella, entonces se te queda el tic. De Ràdio Godella... Echamos una mamella, ¿no? Sí. Vale, va, què contes, Guillem? Que és el grupiche que más envía que Chua Ben está para un partit de Champions Mundial. Què coño? Este matí, chaval. este matí... Ha sigut un partidazo espectacular. Y ¿sabes lo más curioso de todo? Que no ni había en pilote. Que no se lesionat ningún tío. Hostia, hostia, eso sí que es curioso Eh, un partidazo, chaval ¿Vas que te ho conte o no? No, da igual. <laughs> vale, va. Tira, tira. Que, que de puta esta semana o qué? Sí, tenim fin de puta, va, pícame el redoble. Ahí se redoble ahí. El fin de puta es pa... Joder, pícame el redoble. Pícame el redoble otra vez, pero el censo no. La General de Actores y Editores, más conocida como SGAE. ¡Eh, viste! Eh, ¡Hardcore! ¿Ve? contamos. Bueno, es esta semana y, lo que ven en Fender desde Fallater, pero no sé, más más y más si descollo ficaros esta semana. Volve, contamos. ¿Qué tengo que decir yo de Yadres estos? Que van de que compartir música con los Perdona, perdona, ¿Yadres o Fitch de Pute? O yadres y Fitch de Pute. ¿eh? Vale, vale, vale, continúa. sabes que es eh, vuelo siempre que digo en lo que siga y Fitch de puta? Yadres y Fitch de puta, eh, maricón Fitch de puta, de puta. Yeah, yeah. Radio Godellamo censura. <laughs> Yadres y fich de Putes. que, que digo en que compartir música no es delite siempre que siempre que pagues, ¿no? Y, y <laughs> yo qué sé, de las perruquerías 6 euros al mes ...para picar música allí a los cuatro abuelos que van a ofrecer la, los rulos y, y a les... ¡Noticia! Eh? <laughs> el Jordi que se ha A veure, dime... es que menos, menos el Festinfer, tío, todo el monte que pasar pagant per, per les GAE. Home, però és que el Festinfer, els grups que portàvem... Eh, ja, va, <laughs> Bueno, estén preparando la festa de comida de la temporada, ya. Y estén en març. Eh, una noticia, Pau. Vale, va, Noticia. Noticia. Las chicas empiezan a beber antes que los chicos. Sanidad intensificará en las fiestas de Semana Santa y Pascua la campaña de prevención de consumo de alcohol. ¿Pero eso que desperqueixen antes y comencen a beber antes o...? La edad de inicio de consumo de alcohol en las chicas de 14 a 20 años es por primera vez más baja que la de los chicos, aunque sin embargo posteriormente su comportamiento es más responsable. Beben de forma menos abusiva y están mucho más concienciadas. <laughs> ah, bueno, ¿y esos deberes? Això és de bé, s'ha fet un estudi. I ah, és de... Viva el vino! Molt bé. Pues res, senyor Guillem Fidel. A, a veure quan serem. Vale, t'estan encara estàs en les guins? Sí, vaig a, vaig a tres pates. Si vol vindre algú a dutxar-me, du ja merda per, tot, per totes les meves parts del cos. Bé, igual esta nit, si no tinc plan, vaig a, vaig, vaig a dutxar-te. Te falten collons i, eh, i el, la por no te deixa. <laughs> vale, Guillem, xurla. Ah, ringer. Yo soy. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. En el fin de semana, qué temazo, che. Son los hermanos Rosario y desde Cuba. Yo Molanem, señor Tony de los Tal, ¿dónde estás esta vesprada? En, en, en Oliver. En Oliver, en la, en dona. Ja, i què se sent per ahir darrere? Una cantadora que li diuen Marina Rossell. Marina Rossell, i això també és nova, no? Sí, home, m'he de descarregar. <laughs> I res, què mos contes esta setmana, senyor Antonio? Esta setmana n'hi ha un montó mogudes el dissabte. Vale, pues comença ja. Mogudes! A veure, en canals m'he sostingut i servidor. En Alcoi... Hugo... Però a quina hora, quan, a on? A veure, primer Hugo Mas en coll a les 7. Després Artur Caravan i Senyor en Pedreguer, crec que també prontes per l'Esprà. En acabant m'he sostingut i jo en canals a les 10, crec que és. I, i per la nit van a l'amplificat també a partir de les 10 en el meu poble i van l'Elitidonis i, i, grups que no mereixen la pena Vale, bé, I té un i nosaltres que no val la pena. I què, has actuat aquest matí a la, Politec a la Pirotècnica de València? Sí, aquest migdia he cantat a la Politécnica, i un, i nou. És que això me deia una abuela de Beneixida, de la meva neta estudia en la pirotècnica de València. I jo li feia la Prunxú o en la Cavaller. I de noche la pirotècnica. <laughs> bueno, què me contes? Por més això, s'ha de migdia i de categoria. I que has tocat els teus èxits mundials? comercialment ha triomfat ahir més que la Coca-Cola. Molt bé, i actua el dissabte a les hores en canals. Sí, en canals bords i criminals. <laughs> Molt bé. I res, vols afegir-hi alguna cosa a, a la teua actuació així en Ciutat Anatori? Pues no ho sé, si en principi no, és que com estàs i tot el rotllo supersèrio d'això... Clar, clar, és que ahir estan en, tot, en tota la clec valenciana de l'època, ah. en Marina Rossell, Eliseu Climent, Maria Bradelo... Que, mariconeo hasta allà. Molt bé. M'han dit per així que el dissabte fan concert a l'Alcúdia, això és de veres? Eh, clar, ho acaba de dir jo per dalt. Ah, i qui toca a l'Alcúdia? Sí, per por i Tidones i altres grupos. I altres grupos? I qué, quals són els altres grupos? No sé, els Bates i Pau Abaechos i no sé qui més. Ah, d'això tots que, toque, que toquen els K. Sí, això. Pau Abaechos també, tio. I si era el meu ídolo però Pau Baixos i els Bates van, van de rotllo reforç. Sí, és que em van dir que toquen Garrofones, Einstein Bayer, Max no? Tots això? Sí, sí, això és. L'Aca Bout, Pellicanes, Caca el Rei, mare meva, que és que tenim unes informadores a Ciutat Anatòria, que això és la bomba. De va, és que més vols, bo. Codul, però és grups qui són, tio? Pues jo què sé, grups d'estos des de poble... D'estos que no poden tocar en un altre puesto i es porten al, al teu poble. Ah, que és un concurs, jo què sé, el que guanya... Li... Ah, és un concurs? Ah, jo què sé. Qui guanya se'n va de xira no obrint pas jo voldria. <laughs> Bueno, pues, eh, Antonio, te dicen que tenim el tio Paco ahí en València. Ja hauràs notat que això està avui molt tranquil. Vaya, vaya, tu, dona gust, així si foreixen tots els dijous. <laughs> Molt bé, aleshores tu estaràs en Canals, però després aniràs a l'Alcúdia, no? sí, però de cap. Vale, pues mos veurem. bien. Ves, digue-li a, a ta mare que prepare l'esmorzar del diumenge. Tu calla i tu meus 100 euros que me deus, cabrón. Vale, guapo, la puerta es clara. Hasta que no me paga el ayuntamiento de Godella, así no cobra ningú. No, oh, señor ayuntamiento de Godella, por favor, páguenle a Pau Pico ya. Gracias, hombre, un, amigo. Venga, al rollo. Adeu. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco, van siete niños. Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco, Paco. Van siete niños, con uno de los siete, Paco. Con uno de los ¿qué pasa? Casa s'acaba! Clàvatela en el cul, això és Ràdio Godella, de la clave per... Això és Ràdio Godella 91.0 i te la claves per on pugues. Doncs pues això estem al voltant de mil i pico persones en estos moments en rigorós directe de 8 menos 10 la plaça l'Ajuntament. No, menos 5, eh? No t'emociones. Es que endarrerit en els pagos i en els... Que clar, de Godella a València hi ha un desfase horari de 5 minuts, s'entén, s'entén. Ja. Bueno, pues com sempre, ja sabem que el que és la Diputació i la, i la, i la Generalitat, eh, despeses en policia i en viatges en Ferrari no té problemes. Per sanitat no n'hi ha diners, però per això sí. I per la mateixa estem així deambulant. Jo, si vols, ara li preguntes a un company que tinc de la cos Y que nos diga, ¿eh? ¿para qué coño se La COS, ese sindicato, del cocodrilo. La COS. Es que treballen al País Valencià no, no, tenen plaza fija. Mole, ¿y I a quin company de la COS tens per ahí? Eh? A quin company de la COS tens per ahí? Así tenim a Gonçal, que és secretari general de la COS. I que no coneguem. Això no el coneguem de res, exacte. Molt bé. Té baixet, en bigot i en molt mala llet. Molt bé, a veure, doncs pues, pregunta-li. Pregunta-li. Bueno, senyor, senyor eh, Gonçal, això per què s'ha convocat? tira-li el que vulguis. Hola, bona nit. Bona nit. Dice, pa bona nit el del mono. Què t'anava a dir? Com estàs, Gonçal? Molt bé, vos? Pues així estem, que el tio Paco m'ha dit avui soles. Jo és que ja saps que no sóc de manifestacions, que són més de concerts. Ah, ja, ja, ja, ja, ja ho sé, ja ho sé, que el coneixent de fa anys. Molt bé, tinc ahí unes entrades guardades pa tu, pa lo de l'homenatge al Guillem, a 8 euros, molt barat. Exacte, de categoria, això hemos de passar per l'Ateneu. Molt bé, comenta-mos-la, Mani. Ore, veure, eh, per, si, per a qui no estigui assabentat encara, esta setmana, entre ahir, avui i demà, es fa la cimera de ministres d'Igualtat de la Unió Europea sin València i eh, aleshores s'ha creat una plataforma unitària de moviments civils, ONGs, col·lectius socials, sindicats i algun col·lectiu polític i tal, per a eh, organitzar una sèrie d'actes i accions contra la cimera aquesta i contra la trobada de dones europees i, i africanes que trobarem a la senyora la la vicepre vicepresidenta, la senyora que coneixem d'allà baix de la Ribera, diu ella. Ei, que, home, que és de Benixida, un respeto, que està empadronada. Mare Teresa Fernández de la Vega. Correcte, del teu poble. Home, bueno, jo soc de Godella, però vamos, que el 33% de la meva persona saps que és de la Ribera. A ah, veure, i de, eh, a banda de la manifestació que està tenint lloc ara, este dissabte, a les 10 i mitja del matí, hi ha una trobada ciutadana a la qual se faran una sèrie de tallers eh, d'informació i taules redones al voltant de tres eixos, un primer eix sobre test eh, social, eh, en el qual participarà un company del col·lectiu d'Economia Crítica eh, Taifa. Eh, després eh, tindrà, hi haurà un altre taller sobre drets eh, civils i immigració, que vendrà una companya de Barcelona, la Norma Falconi, del col·lectiu Papers i Drets per a tothom. I per últim tindrem també un taller sobre drets personals i qüestió feminista, que vindran unes companyes, vindrà la companya Doris Venegas i un parell de companyes més. Eh, després ja haurà dinar a eh, Carrevolta, Volta, i això serà a les 10 i mitja al Consell Valencià de la Joventut, al carrer Llanterna número 26, al costat de Baró de Càrcer, i després farem un dinar popular a Carrevolta Volta, i tancarem a les 4 amb una assemblea i una, una cercavila. Aleshores, totes i tots esteu convidats a participar, el tema será bastante interesante... ...y en la situación actual, pues, obviamente toda toda pedreta fa paret. Y estás... Eh, eh, usas de memoria, eh? Hombre. <laughs> Toda la semana y estudiante, cheque qué que categoría? pues, ...tenéis que la acabant, Gonçal. Te paseo tío Paco? Sí, pasa más Paco, Paco, Paco, que mi Paco, Paco, Paco. <laughs> Una abrazada, bona Venga una abrazada. Bueno, que... corro, pues Paco, a son de la la ya, que te lleva ahí el retorno de los 80. otro retorno, bueno, pues eh, así de intersecció quan a la plaça de l'Ajuntament, antiga Emilio Castelar, són exactament les 8 menys en punt. Allí seran menos 5. Bueno, Paco, un beset, morros. Vinga, esmorros, a xuclar-ne tot. Au. I res, això ha sigut el programa de Ciutat Adatori del 25 de...